التي حيادية فلسطين وتناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية فلسطين وتناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية فلسطين وتناديكم بصيحات جهادية فلسطين تناديكم بصيحات جهادية تناديكم تناديكم بصيحات جهادية جهادية الباطل تناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية فلسطين تناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية إله الكون أرساه له قط العبودية إله الكون أرساه له قط العبودية من النور من الذكر وما كانت بدائية بدائية فلسطين تناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية فلسطين samo da تناديكم proverim imam nam بصيحات tu جهادية šejha Huseina ili možda šejha Ebu Tejme ili nam neko od, od njih dvojice prisutan, pošto smo malo prije imali dakle, uživo predavanje, je li nam neko od njih prisutan tu, jesu nam tu u sobi, šeh Husein ili Ebu Cejma, jesu li večera sa nama, ima li sa nama, nema ih, jel? Hajran, hajran. خيرا يبدو شيخ البصير أن الأخ زمزم شيخ حسين غير موجود معنا الليلة هو في زيارة لإخواننا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم كيف هم الأحبة جميعا عسى الأمور طيبة إن شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم مرحبا بأخينا الفاضل الكريم أبي أسامة وجميع الأحبة والإخوان عسى أموركم طيبة إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا بارك الله فيك وأحسن الله إليك آه، هنا أحد الإخوة يعني قلت لهم أين القهوة أيها الإخوة فقالوا قدمنا كثيرا من القهوة فنخاف إذا زودنا شوية عشان شيخ ما ينام طول الليلة فاقتصرنا على بعض القهوات أهلا وسهلا فقط آه، لم نكثر منها <laughs> بارك الله فيك آه، دكتور دراجة braćo الشيخ نايبري poselamio svu braću ovdje u sobi. الله Allahu subhanahu wa ta'ala da ovaj naš susret bude inša Allahu ta'ala susret od kojeg ćemo se svi inša Allahu ta'ala koristiti susret uh, na koji će se inša Allahu ta'ala uz Allahu uđerle vala dozvoli pomoć spustiti Allahu uh, rahmet šeht dakle zahvalio braći koji su odgovorna ovdje u sobi što su omogućila da se eh, svake druge svake druge nedele u Hepsi družimo sa braćom da slušamo od njih, da čujemo od njih njihovo probleme, njihova pitanja, pa dakle kao i uvijek, zatim nakon toga slijede i odgovori vezane, e, vezani za situacije i za, e, i za pitanja. Na kraju dakle šeik e, dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da nam Allah, da Allah subhanahu wa ta'ala svima nama podari ihlas, podari iskrenost u riješima i u dijelima, podavajući svoju žalost što ne razumije se ovo, ovo što ovdje braća a, pišu, kaže što se tiče ovih riječi salamu alaikum amin, to sam da braća više pisala od toga, nije razumio tako da, kaže nisam u stanju da braći odgovorim na ono što ono što pišu. E, na, mi ćemo inšanom mu tala pomoć sa pitanjima, kao dakle i uvijek ima dosta pitanja od strane braće i sestara, tako da, dakle, tražimo halala Uh, unaprijed svih vas što sva ta pitanja uh, neće najvjerovatnije stići na, na red, ali uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć nadamo se da će u sljedećim druženjima doći red na, na njihova pitanja. Uh, hajren. Ja bih dakle najprije ima da nam šejh uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć prokomentariše malo ova zadnja dešavanja u misiru. Jer su dakle oči čitavog svijeta danas uperene prema ovih dakle ovih dana uperene prema prema Misiru. شيخ بصير قبل ما نبدأ بالأسئلة الإخوة يودون لو كان هناك تعليق ولو مختصر فيما يتعلق بأحداث مصر وفيما جرت في هذه الأحداث في هذه آه، الأيام من ثورة آه، الشعب المصري يعني نحن استمعنا إلى أنا أعتذر أني استمعت إلى تعليقكم بالأمس في الغرفة ولكن هناك آه، كثير من الإخوة للأسف لم يفهموا آه، لأنهم لا يعرفون اللغة العربية فلو تفضلت يعني حتى ولو آه، شيء ولو يعني تعليق مختصر على الأقل فيما يتعلق بهذه الأحداث وفيما جرى ويجري في مصرنا الحبيبة بارك الله فيك الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذه الجزئية أو هذه المسألة لو أردنا أن نتكلم عنها بتوسع بارك الله فيك Dakle, pitanje je bilo, draga braćo, vezano za ono što se dešava, što se desilo, što se dešava u, u Misiru. šejh je rekao da je ova, ova mesela i kako velika i bitna mesela i da bi se poduže moglo govoriti o ovoj meseli, ima dakle da se dosta toga kaže vezano za ovu temu, ali ono što ovdje večeras u kratkim trtama možemo reći jeste da ono što je uradila muslimanska omladina i muslimanski narod u Egiptu jeste ispravan jeste ispravan postupak u iskorjenjavanju zla i u iskorjenjavanju sistema ovog dakle ovog taguta u Misiru i stoga mi im dakle čestitamo e, kažemo im što se kaže dakle Mebruk na, na ovoj e, njihovoj revoluciji i podržavamo u ovoj njihovoj ovoj njihovoj revoluciji za iskorjenjivanje zla i iskorjenjivanje ovog dakle تفضل الله في الشيخ أبو بصير هذا النظام بزعامة هذا الطاغية اللا مبارك على المستوى الداخلي له أكثر من ثلاثين سنة يسوم Dakle, ovaj čovjek, ovaj tagus je već 30 godina na vlasti u Egiptu sprovodio na svojim e, narodu, nad svojim narodom razno raznu torturu, poniženje, zulom, dakle diktatorizam za svih ovih 30 godina i nema, nema te stvari, nema tog zulma koji čovjeku uh, padne na um, padne na pamet, a da ga ovaj uh, e, tagud nije sprovodio nad svojim, nad svojim narodom. Nema dakle sumnje da je on u toku ovih svojih 30 godina radio na učvršivanju američko-izraelskih položaja i da je radio za za njihove dakle za njihovu maslehu za njihovu za njihovu korist. Te je u toku ovih 30 godina pokazao da je on vjerni pas u očuvanju njihovih koristi i onome što onome što dakle njima njima služi, onome što njima služi. Tafadal Allah, šeha وهو كغيره من الأنظمة العربية الطاغية الحاكمة في بلاد المسلمين لكي ينجح في هذه السياسة كما قلت لكم كان يمارس أشد أنواع القمع والتنكيل والتعذيب والظلم بحق شعبه كان يعتمد سياسة بس الخوف آه، Ovaj tagut je, dakle, draga braćo, آه، s 30 godina sprovodio tu politiku kažnjavanja E, mučenja svoga naroda kako bi se održao na, na vlasti. Sprovodi da dakle, za tu politiku sijanja straha u dušama, u dušama ljudi, srcima ljudi, kako se nakon toga narod ne bi ne bi pobunio i ne bi usudio da se da, ne bi e, usudio da se drzne i ustane protiv i ustane protiv njega. Međutim, ono što se desilo je, jeste dakle jednostavno da je ljudima više nestalo nestalo sabra izgubili su tako reći sve. Platili su, plaćali su ogromnu cijenu, dakle, ogromnu cijenu poniženja za svih ovih 30 uh, e, godina. Dakle, ta cijena poniženja i kada je u pitanju Dunjalu, i kada je dakle, u pitanju Ahiret, tako da na kraju nije dakle ništa ostalo kod ljudi osim da eksplodiraju tako reći u lice ovom sistemu u lice dakle ovom ovom tagutu da se podigne, podignu i pobune protiv njega što se upravo i e, desilo, tako da mi dobimo za, našu, za naše familije i za našu braću u Egiptu koji su dakle e, podigli protiv ovog, protiv ovog sistema, protiv ovog taguta. تفضل الله كل شيء Hum هم يخافون هم يخافون أن تنتقل هذه العدوى هذه الظاهرة إلى بقية الدول الأخرى الدول العربية الدول الإسلامية الأخرى لذلك هذا الطاغية ترونه يعني متشبث ويعني عنيد وباقي في في في منصبه رغم كل هذه التظاهرات وكل هذه المعارضة وكل هذه الإهانة التي وجهت إليه من شعبه مع ذلك هو باق لأنه يقاتل عن آه، خصوصياته لأنه نهب أموال الأمة يعني رأس ماله ثروته كما جاء في الأخبار Dakle, draga braćo, ono čega se bojem u cijelini arabskih taguti jeste da se ova, tako da je tako nazovemo zaraza ili ovaj virus popune naroda ne proširi i na ostale arapske zemlje. Da se ne proširi i na ostale arapske zemlje i da, zato vidimo tako mu bareka kako se čvrsto drži za svoje prijestole, brani svoje prijestole pored svih ovih demonstracija protiv njega, pored svega da svih ovih poniženja od strane koja su upućena na njegov račun od strane e, naroda kojim je dakle on kojim je on vladao. Ali dakle Mubarak se boji, e, Mubarak se bori i čvrsto drži dakle za vladega i za, za sebe radi svoj imetak jer e, poznato vam je da, da su neke e, novine e, objavile da se bogatstvo Mubaraka procenjuje na negdje 70, 70 milijardi dolara. 70 milijardi dolara, ja ovdje dodajem, draga braćo, e, neki dakle, statističari kažu da kada bi se taj imetak podijelilo na stanovnike Egipta, svakom dakle, stanovniku, svakom zasebno, bi pripalo 1000 eura svakom, dakle svakoj glavi zasebno mi je pripalo 1000 eura. Dakle, e, kaže šejh tako da se on bori prije svega za svoj položaj, za svoje mjesto, za e, svoj ovaj ogromak i ogromene meta koje je dakle, normalno nagomilao protekli, protekli godina. Također on se bori i za Ameriku, dakle za njihove stavove, za njihove interese, za interes također Izraela, a i također za interes arapskih taguta, kako se ovaj virus ne bi dakle proširio. A mi isto tako kažemo s druge strane, i da se naša dakle omladina koja se nalazi na Tahriru, to je dakle centralni trg u Kairu gdje se, gdje se održa, odvije ova, ova glavna dešavanja i događaji, kažemo isto tako da se oni bore za ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Stoga ako oni dakle uspi, u, u, ako, ako oni uspiju u ovome što su naumili, u svrgavanju dakle ovog a, sistema, ako oni pobjede, onda je to i pobjeda ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer nema sumnje da je Egipat zauzima i tekako važno bitno, strateško bitno, e, strateški bitno mjesto, e, tako da bilo koja promjena u Egiptu se istovremeno neminovno odražava i na e, ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallame u cijelini. Tako dakle da je ukoliko oni, ako im Allah podari uspje u ovome, to će dakle biti i uspje za ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallame zbog i tekako bitne strateške neke važnosti i položaja kojem se uh, nalazi dakle uh, Misir. Da تفضل الله في شيخ الشعوب الشعوب مع هذه الأنظمة الطاغية جولتين جولتين جولة آه، قبل سقوط الطاغية سقوط نظامه وجولة تبدأ ما بعد سقوط النظام سقوط الطاغية وهذا السلام عليكم شيخ البصير اللاقط يبدو أن اللاقط سقط لو تفضلت بأخذ اللاقط في صوت الآن في صوت السلام عليكم الحمد لله جيد أعود فأقول للشعوب في صراعها مع الطغاة وأنظمتهم جولتين جولة ما قبل سقوط الطاغية ونظامه فهذه بارك الله فيك وأحسن الله إليك narod, dakle draga براشو u borbi protiv ovih režima i protiv ovih takute i protiv ovih sistema i ima, tako reći, vodi dvije runde. Vodi dvije runde. Prva runda, to je runda prije pada sistema, prije pada diktatora i drugi, drugi, druga, tako reći, runda, a to je ta runda koja dolazi nakon pada tagu, ta je i tekako bitnija i teža po narodu od prve runde. Dakle, ova druga runda ili borba koja, koja dolazi nakon pada tagutskog sistema je mnogo, mnogo bitnija i mnogo teža za razliku od ove prve, za razliku od ove prve e, borbe. Zašto? Zato što ova druga borba zahtjeva dodatni, dakle, dodatni napor, dodatni džihad i štihad, kako bi se uspostavila pravda i kako bi se uspostavila zemlja u kojoj će vladati zakon islama i u kojoj će ljudi biti <clears throat> ravnopravni pred šerijatom u smislu da će se obračunavati kako vladar tako i podani. kako vladar tako i tako i podanik ono što je problem i što se dosta često dešava jeste krađa revolucija jeste dakle krađa revolucija a to je da muslimanski narodi žrtvuju svoje E, živote, žrtvo iz ono što posjeduju radi uspostavljanja islamske države, radi uspostavljanja islamske vlasti, a zatim nakon toga dođu dakle ti lopovi revolucija, kradljivci revolucija koji ukradu revolucija narod, revoluciju naroda i zatim oni nakon toga dođu na vlast. Kao što se kaže šejh desilo kod vas u Bosni gdje se dakle gdje se muslimani e, borili za islam, a zatim nakon toga došli sekularisti koji ne znaju dakle ni šta je ni taharet i zatim oni dakle sude muslimanima i oni vladaju i oni vladaju muslimanima. To je dakle ono što je i tekako bitna stvar i opasna stvar, a to je da ne dođe do krađe revolucije koja je podignuta od strane od strane naroda. يعني هذا بإيجاز ما يمكن أن نقوله حول هذا الحدث هذا الحدث ممكن أن نتكلم عنه كثير ويستحق منا أن نتكلم عنه آه، كثيرا وأنا أرى أنكم تهتمون بهذا الحدث وتتابعون هذا الحدث بطريقة جيدة وتدعو لإخوانكم ولأهليكم وللمسلمين في مصر عسى الله عز وجل أن يعني يحررهم من طغيان هذا الطاغية ونظامه فهو حدث كبير آه، سبق لي أن كتبت مقال حول يعني هذا الحدث آه، بعنوان يا أهل مصر حياة الأعزاء أو متى أو موت الشهداء آه، أنصح أن تطلعوا على على المقالة لكن يبدو ما ما يعني الرابط أنا أعطيه لأخي لأخي أسامة شاء أو لمن يحسن العربية هذا الرابط يضعه أبو أسامة أو الأخوة الأدمنية آه، إن شاء الله لمن شاء أن يطلع على المقال الحدث كبير لكن نكتفي بهذا القدر وندع ما يعني آه، طبقة من وقت للمداخلات الثانية والأسئلة الثانية إن وجدت To je dakle ono što je šejk u celini, draga braćo, htio reći u kratkim crtama vezano za o, ova dešavanja u, u e, Misiru. na nama ostaje da dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala da Allah jalla wa'ala pomogne e, stanovnike dakle, e, misra u svrgavanju ovog sistema i ovog taguta. A šeik napominje da je napisao članak vezano za ove događaje koje je naslovio o stanovnici misra ili premeniti život, dakle život u ponosu ili, ili smrt šeha e, ili dakle smrt E, ša, u šehadetu, tako reći. Dakle, ili jedno od ove dvije stvari, ili da bude, dakle, e, život u kojem će biti ponosa, ili ako ništa drugo, onda neka bude smrt, neka bude smrt šehida. To je, dakle, ovaj, e, na arabskom jeziku, brat je, dakle, postavio na arabskom jeziku. Nastavit ćemo, inša Allahu ta'ala, vidjet ćemo, ako uz Allahu subhanahu ta'ala pomoć neko od braće bude bio u stanju, braće, dakle, se danas da prevede inša Allahu ta'ala ovaj makal šeha, ovaj članak, pa da se inša Allahu ta'ala i drugi, i drugi okoriste bi izni lah ta'ala. Pa drugo pitanje vezano za, ovo, za ovaj komentar od strane šeha povodom događaja u Misiru, a to je dakle da je saudijskim dešavam u e, Misiru, eto fitna, ono što, dakle, što radi e, narod misira da je to fitna između e, vladara i između podanika, kritikujući dakle demonstrate i kritikujući sve one medije koji su prikrivali ove, ove događaje. Pa šta nam dakle šejh kaže povodom ovog čovjeka za koji dakle neki od naših nažalost studenta i daja spominju u, u ovaj u spisku oni daja, u spisku onih šejhova koji se danas trebaju dakle slušati i za kojima se treba i za kojima se treba povoditi kako stoji dakle u jednom od članaka kako je napisao jedan od sudanata iz Medine. Šekh Abu Basir sual يتعلق بهذه الأحداث ألا وهو ما قام به مفتي الدولة الحمد لله الحمد لله يعني كما يقال في المثل شر البلية ما يضحك يعني هذا أمر محزن ومضحك في آن واحد محزن أن شيوخا كبارا عرفوا بالعلم ينزلون إلى هذا المستوى ومضحك أن هذا الكلام يعني ما, ما يقول به يعني عوام الناس fadlan an al Arapi imaju jednu poslovicu, draga braćo, u kojoj kažu da je najgori belaj onaj koji se zasmijava. Šerul belijet najutek. Dakle, najgori belaj jeste onaj koji te Ovo onaj koji te zasmijava. Dakle, postupak ovog čovjeka je žalostan iz, s jedne strane i zasmijavajući s druge strane. Žalostan je s te strane što ljudi dakle, šejhovi e, tog, dakle, ranga padaju na tako nizak nivo. Što padaju na tako? Na tako, dakle, nizak e, nivo. A, dakle, zasmijavajući s druge strane, što ono što je spomenuo, dakle, taj čovjek, e, riječi koje on spomenuo, takve riječi ne izgovaraju ni običan svijet, ne, govor, ne, ne, ne zastupa ni običan svijet, ni običan svijet od, dakle, od ljudi, a da ne govorimo onima koji koji dakle to, koji to nisu. Tako da je njegov postupak s jedne strane dakle e, ražalosti čovjeka, s druge strane zasmijava, zasmijava čovjeka. I ove njegove riječi, riječi dakle ovog e, saudijskog muftije, idu samo na račun taguta, ima da samo dakle na račun taguta i njihovi, i njihovih sistema. I nažalost, oni su dakle najamnici, najamnici uh, e, ovi uh, sistema koji rade na opijanju, koji rade na paralizovanju ovog naroda i koji nastoje da još više uspavaju pored poredate toga što muslimanski narodi spavaju, što su u snu, oni nastoje da još više opiju i da još više uspavaju i dakle kažu im kako kaže e, pjesnik spavajte i ne ustajte jer nisu uspjeli osim spavalice, samo će spavalice uspjeti. To je dakle ono što, jezik njihova stanja, dakle, jezik njihova stanja, a, dakle, šejh će da li nastaviti, ima još nešto što želi da kaže vezano za ovo pitanje. Tafadal Allah, šeha, ovo se. Tani, šejh. يعني هذا الطاغوت يذل الناس يحارب الإسلام يحكم بالكفر يوالي أعداء الأمة على الأمة نهب خيرات البلاد والعباد جعل للصهاينة اليهود سلطانا وسبيلا على بلاد المسلمين هذا كله ليس فتنة كل هذا الكفر والظلم هذا ليس فتنة لما قامت الشعوب لترد الظلم عن نفسها هذه فتنة الفتنة هي الشرك الفتنة هي الشرك أن تبارك الكفر والشرك والظلم أن يحكمك وأن يعلوك الفتنة أن تبارك الظالمين والطغاة أن يعلو البلاد والعباد الفتنة أن, أن تسكت على حرماتك وحقوقك هذه الفتنة Ovaj tagut, braćo koji je vladao, vladao 30 godina, koji je uh, ponizio uh, ljude, koji je sudio kufrom, koji je pomogao jevrejima da se uzdignu, da ojačaju, tako reći, svoju državu, daju im, dakle, put, tako reći, prema muslimanima, da se osile, da čine zulum i nasile prema muslimanima. Dakle, ovaj tagut, uh, e, usto, što je sudio, dakle, kufrom i širkom, što je opljačkao ljude, opljačkao to hajrate, dobra te države i tako dalje i tako dalje. Sve to što je ovaj tagut uradio, zar to nije dakle pitna? Zar to nije pitna? I zatim kada su ljudi ustali, kada se pobunili protiv zulma kojeg je ovaj čovjek uradio, onda dakle ovi ustaju i kažu kako je to, kako je to pitna. Kako je to? Pitna. Uzimaju ovu riječ pitna i stavljaju na položaj, na mjesto koje je dakle, koje ne pripada koje je, ne pripada, jer je dakle pitna širk i kufr. To je dakle, to je fita Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje, pa kaže i borite se o prijevodu značenja, borite se protiv njih, sve dok ne bude fitne. Šta je dakle fita i širk i dok vjera ne bude Allahova, dok se čitava vjera ne ispoljava Allahu subhanahu wa, Allah subhanahu wa ta'ala. Iz toga kažemo neminovno da će i ovi ljudi koji brane dakle ta vute biti isto tako koji su zadovoljili time da stanu u, na stranu taguta i u odbranu taguta, da će isto tako biti napadnuti od strane naroda i da će isto tako biti proklinjani od strane naroda, a tada kada se to desi neka ne obsužuju i neka ne krive osim same sebe jer su oni bili ti koji su sebe doveli u takvu poziciju da budu napadani od strane drugih ljudi i da, bu, da budu dakle i da ih ljudi da ih ljudi proklinju. Tafadullah kaže Allahu النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دينه فهو شهيد من قتل دون ماله أي قتل في سبيل الله دون أي دفاعا عن ماله من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد من قتل دون مظلمته فهو شهيد من قتل دون أخيه دون جاره فهو شهيد هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ف وكان ابن المبارك يقول أقاتل على درهمين إذا أحد أراد أن يأخذ ماله بالقوة بالغصب يقاتل دون ماله على درهمين للحديث وللجواب تتمه الله poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže onaj ko se bude borio braneći svoju vjeru na Allahovom putu taj je šehid onaj ko se bude borio braneći svoj braneći svoj imetak dakle kao takav preseli on je šehid onaj ko se bude borio braneći svoga brata braneći dakle svoga uh, komšiju i tako dalje pa kao takav preseli on je dakle on je šehid. Tako da vidimo da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam svrstava u šehide oni koji padnu braneći se u odbran, braneći dakle neke od pomenuti stvari koje smo koje smo spomenuli Allaha radi. I zato vidimo da Abdullah ibn eh, Mubarak rahimahullahu ta'ala kaže eh, da bi se borio i za dva dirhema. U smislu ako bi neko došao i želio sa sivom da mu otrgne dva dirhema, kaže Abdullah ibn Mubarak, ja bi se borio za ta dva, za ta dva dirhema. تفضل الله كل شيخ الرسول هؤلاء الطغاة لم يسرقوا درهمين فقط إنما أخذوا البلاد والعباد كما قلت لكم ميزانية هذه الآن الوسائل Dakle, to su riječi Abdullaha ibn Mubareka, rahim ta'ala, da bi se borio za dva dirhema. A nažalost, dakle, ono što su ukrali ovi tahuti, nije, dakle, dirhem ili dva dirhema, mnogo, mnogo više od toga. Uzeli su, dakle, čitav, čitavi metak, kako rekao smo malo prije, je e, bratstvo ovog čovjeka i njegove familije se procenjuje na preko 70 milijardi 70, preko 70 milijardi dolara, što je tako ogromna, uh, ogromna svota. I zato onda kada ustanu ovi ljudi, kada se pobune, kada zatraže svoje pravo, pobune se, zatim nakon toga da kažemo da je to fitna, da je to što rade ovi ljudi, ovi ljudi odgaju ljude, da odgaju muslimane na, na poniženju, na sramoti, da budu dakle poniženi i tako dalje, Allah subhanahu wa ta'ala kaže da u prevodu znači da Allahu pripada ponos i njegovu i vjernicima, ali munafici to ne shvataju i kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prevodu značenja i oni kada im se učin dakle nasilje, oni oni uzvraćaju, oni dakle oni uzvraćaju nasilje im je im je uh, učinjeno stoga uh, Islam ne uči dakle muslimana da bude ponižen da ga dakle drugi, da ga drugi uh, ponižavaju, već dakle da bude da bude ponosan Allah subhanahu wa ta'ala بيده تفضل في الشيخ أبو بصر طغاة الظلم طغاة الظلم يعني أبرع التاريخ كله إلى زماننا هذا وإلى يوم القيامة كل طاغية عنده الحاشية من علماء السوء من مشايخ السوء مشايخ البلاط الذي الذين يقلهم في تثبيت ملكهم وظلمهم فهذا الذي تذكرونه عن هذا الشيخ وغيره فهذا من هذا القبيل فهذا من هذا القبيل نسأل الله السلامة وأن يعفو عنا وهؤلاء لا شك هم الفتنة للناس هم يفتنون الناس هؤلاء الشيوخ بعماماتهم وب... وبم... هم الذين يفتنون الناس عن دينهم فنسأل الله السلامة وأن يعفو عنا وعنكم تفضل أنا انتهت هذه الجزئية إذا في مسألة أخرى ممكن نتكلم عنها تفضل بارك الله فيك Dakle, svaki uh, tagut, svaki zalim oko sebe ima tu skupinu putem koje održava svoj prijesto. Jedna od te dakle, skupine jesu svakako i ti e, mešajih u su ili pak loša ulema, ulema vladara i tako dalje, koji imaju se kako veliki doprinos u održavanju njihovi, održavanju njihovi prijestora. Da kaže ono što ste spomenuli u pitanju sa upravo odnosi na ovog čovjeka, sa odnosi na ovog čovjeka, da je dakle, on jedan od tih takvih šejhova i upravo su ti takvi iskušenja i upravo su ti takvi fitna po umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem to su oni koje, koji ljude iskušavaju u, u njihovoj u njihovoj dakle a, vjeri time dakle normalno su i svoj, tim svojim zabludjelim fetvama odvode od istine i odvode od pravoga, odvode od pravoga puta. Šejh je dakle završio vezano za ovaj dio pitanja, ako neko dakle ima nešto vezano konkretno za ovo, možda ako da postire na javu, ako ne, u suprotnom, inša Allahu ta'ala, prebacit ćemo se na a, uh, sljedeće pitanje. Ovo pitanje, dakle, tako reći, fikske prirode, dosta često se ponavlja, dosta često braća i sestre, dakle, pitaju a, uh, da li je to dozvoljeno ili ne, naime, radi se, radi se o vještačkoj oplodnji. Radi se o vještačkoj oplodnji, pa ćemo, inša Allahu ta'ala, za Allahu subhanahu ta'ala, pomoć šeku postaviti pitanje vezano za vještačku oplodnju, da li ona dozvoljena ili ne, ako je dozvoljena, ima li kakvih uvjeta i tako dalje i tako dalje. Ja, e, momki, momki. Ja ne bih ti stvar hunake tada prije nego evo pošto brat postavlja vezano za ovo pitanje, dakle još ćemo postaviti ovo pitanje od strane brata. Ahad al-ikhwan عندهم مداخلة فيقول آه، هل يمكن أن يكون يعني بعضهم يقولون الكفار يقولون هل يمكن أن تكون التركيا مثالا للدول العربية هل يمكن أن يكون يعني التركيا مثالا للدول الدول العربية يعني يبدو أنهم يقصدون في اعتدالها يعني المزعوم والوسطية المزعومة يعني إذا أمكن تليق مختصر على تداخل هذا الأخ النموذج التركي وإن كان هو أخف وأقل شرا من النماذج العربية الطاغية الأنظمة العربية الطاغية الحاكمة في بلادنا وأقل شرا أقل ليبراليا بارك الله فيك أقول لك da Turska iako je manjeg e, šerra i manjeg zulma u odnosu na ostale arapske sisteme, arapske dakle tagute, ipak ona nije na tom mjestu, na tom položaju da bi mogla biti primjer bi mogla biti primjer muslimanima ili pak da bi bila ta zemlja za kojom muslimani tako reći stanjaju i nastoje da je osnuju već od dakle sto godina unazad. E, nije dakle zato iz razloga što je upravo ta zemlja od onih zemalja koje e, veličaju sekularistički, sekularistički sistem. Turska je dakle od onih zemalja koje veličaju i pridržavaju sekularističkog sistema. Ja dakle dodajem to je ono što jasno dakle draga braćo ispoljavaju i njihov dakle premijer i ostali članovi predsjednik i ostali dakle njihovo dakle dosljedno smiruju dakle, takve ljude kako oni kako oni dosledno e, praktikuju dakle praktika, praktikuju sekularizam to je dakle ono što je šejh odgovorio vezano za pomenuto pomenuto pitanje a da inshallah taala da pređemo inshallah taala na drugo pitanje koje smo koje smo spomenuli mislim da dakle brat koji je postavio ovo pitanje da je dakle šejh dao odgovor na ovo pitanje jer je dakle rekao da najveća bitka dolazi nakon toga za uspostavljanje dakle pravde islamske države i tu dakle zavisi koliko će uspjeti ta druga runda ta druga runda bitke nakon pada ovih sistema i ovih dakle taguta stoga koliko koliko god se ukoliko koliko god se uspostavi dakle hajr i pravda i šerijat to je dakle u toj mjeri je uspio i i su, u toj mjeri su uspjeli dakle ove demonstracije, to je ono što se dakle shvatilo i razumjelo iz e, šejhova pitanja. Da pređemo dakle na ovo drugo pitanje. Uh, ja sam ga spomenuo, da prevedem samo šehu. Šeha Baba Osir hunake سر علينا كثير كثير من الإخوة والأخوات يطرحون مثل هذا السؤال فلو تفضلت بالإجابة على هذا السؤال وهو سؤال فيما يتعلق بالتلقيح فيما يعرف بالتلقيح الاصطناعي هناك كثير من الأسر المسلمة قد ابتليت آه، بعدم الولد لم يرزقهم الله سبحانه وتعالى الولد فيسألون هل يجوز لهم الإناء علما بأن المني هو مني الرجل مني الزوج مني يعني المني هو مني الزوج فهل يجوز لهم ذلك؟ بارك الله فيك الحمد لله الحمد لله ما دام هو التلقيح آه، مني الرجل الزوج و بويضة الزوجة وفي رحم الزوجة آه، يعني آه، جائز ويتم هذا التلقيح خارجا ثم يوضع في رحم الزوجة يتم هذا التلقيح خارجا بين مني الزوج وبويضة الزوجة فثم هذا التلقيح يوضع في رحم الزوجة فهذا جائز ما في حرج ما دام هو ضمن الزوجين فهذا جائز لا حرج فيه والله تعالى أعلم نعم pitanje je bilo u vezi, napomenjemo, pitanje bilo veza, e, u vezi vještačke rodnje, imamo određeni e, familija, muslimanski familija, koje Allah subhanahu wa ta'ala iskušao time što im nije podario, podario djete, tako da dosta braći i stara pita da li je dozvoljena vještačka oplodnja. Odgovor je glasio da je vještačka oplodnja dozvoljena ako se normalno uzme u obzir da su, da, da, da, da su spermatozoidi, dakle sperma, sperma muža da se da nije dakle, to e, sperma nekog, od nekog drugog čovjeka, već dakle isključivo sperma muža žene, iako se dakle ta oplodnja izvrši e, vani u smislu obrizgavanje dakle spermatozida u e, jajnu ćeliju, zatim nakon toga obrizgivanje u matericu, onda u tome inša Allahu ta'ala nema problema i to je inša Allahu ta'ala dozvoljeno. To je dakle odgovor od strane šeha vezano za ovo pitanje koje je dosta često dolazilo, da dakle, draga braća, dosta često i, i braća i sestre postavljaju pitanje vezano, vezano za ovu temu. E, pitanje, draga braća, glasi. Interesuje me mesela glasanja. Ako si primoran da glasaš, kao što to ima u nekim državama, poput Australije, ako ne glasaš dobivaš kaznu od 200 dolara, šta bi E, pitanje dakle glasi da li je dozvoljeno da ispuniš podatke kao da ćeš glasati s tim da ne klikaš, ne zaokružiš ni na jednog kjafira, ne daješ mu glas tako što bi taj papir bio prazan da se izbjegne plaćanje te kazne od 200 dolara. E, mada neki kažu da prazni listovi idu kao glas onome što ima najviše glasova, mada u tome nema logike i, ona, i onako je pobjednik u kufru i nevjerstvu. To je dakle pitanje od strane, od strane e, brata. الحمد لله نحن حتى نفهم المسألة جيدا ينبغي أن نوصفها توصيف يعني دقيق آه، هو تعبئة الاستمارة على أنك أنت يحق لك أن تصوت وتسجل نفسك ك نعم هذا يجب أن تفعل دول الأوروبية كلها لكن أي دولة من الدول الأوروبية أنه يجب على المواطن أن يذهب إلى صندوق الاقتراع هذا غير موجود يوجد استمارة بارك الله فيك šejh kaže, draga braćo, da ono što mu je poznato, što se dešava i u Evropi, u Americi i u cilini u, u svim, dakle, tako reći, demokratskim zemljama, jeste da dolazi taj listić koje svako mora potpuniti da je on tu i tako dalje i tako dalje. Taj dakle listić koji dolazi kući ili vezi gdje i zatim da svako od svako dakle od stanovnika mora mora dakle e, popuniti ali to je dakle jedna stvar a ne postoji kažu onome što ja znam šejh da postoji, ne, ne postoji zemlja koja te obavezuje da izađeš sati nakon toga da do glasaški kutija da izađeš i dakle glasaš i staviš svoj glas u, u, ovaj, u glasačke kutije. Jer kada bi se to desilo, onda više ove zemlje ne bi bile demokratske zemlje. Ako bi primoravale ljude da izađu na glasanje, onda te zemlje ne bi nakon toga bile demokratske, već bi bile diktatorske zemlje. I to je ono što kaže šeht, to je meni poznato, da dolazi dakle samo taj papirić da se on ispuni da je čovjek prisutan da je tu i tako dalje a da zatim nakon toga da zatim nakon toga nije obavezan sa strane e, gledajte te njihove te njihove e, zakone nisi obavezan zatim nakon toga izađeš i da svoj glas da izađeš i daš i daš dakle svoj glas staviš taj listić u te glasačke kutije ako je dakle nešto slučajno situacija drugačija drago braćo Ako dakle brata koji konkretno postavio pitanje u Australiji, neka nam braća napomenu da li dakle zaista pored toga, pored toga što dolazi taj listić, da li isto tako da li isto tako su obavezni od strane države, da li ih država obavezuje da izađu kada je glasanje i da, i da stave, dakle, da glasaju, stave taj listić u glasačku, u glasačku. Ako je ima toga, onda neka nas, inša Allahu ta'ala, braća se še kaže da to njemu nije poznato da tako nešto a, postoji. Samo neka, nam, dakle, a, neka mi brat koji mi se javio na prive koji je u Australiji, a, dakle, ne, samo neka nam pojasni da li je ta kazna bila ako se ne izađe na te glasačke kutije, ako se ne da glas, ili je pak kazna bila se ne popuni taj listić. Ako se ne popuni taj listić. Dakle, zbog čega je dolazila kazna? Da li zbog toga što nije dakle izlazio na na na ovaj na izbore ili pak zbog toga što nije popunjavao taj listić jer popunjavanje tog listića nema ništa u tome da potpuniš samo svoje svoje uh, podatke samo svoje podatke na dakle pitanje bilo vezano draga braćo za one koji je da li je dozvoljeno da se izađe na glasanje jer određene pije uslovljavaju ucjenjuju i kažu ako ne izađete na izbore zatim nakon toga mi domo nakon toga mi dobijemo, neće biti ništa, dakle nikakve poslove nećete dobiti i tako dalje, a ukoliko izađete na izbore i glasate, onda ćemo vam mi olakšati da, da dobijete određene e, poslove i tome slično. Pa je pitanje bilo dozvoljeno čovjeku vezano za ovo, da li je dozvoljeno čovjeku da izađe na glasanje da onda na onom papiru napiše na primjer, ajte, ja se odrišem vas i onoga što vi obožavate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i tako dalje i tako dalje. تفضل الأخ الشيخ أبو سيد الحمد لله الحمد لله يعني نحن لا يمكن أن نلجأ للرخصة إلا بعد أن نعرف حجم الضرورة التي تبرر مثل هذا هذه الرخصة ونكون دقيقين في وصف الواقع آه، يعني هذا الذي ذكرت مشاريع وما مشاريع واقتصاد هذه كلها يعني مما يمن الطغاة به الشعوب والناس والعباد والعبيد الرزق بيد الله الرزق بيد الله الرزق لا يطلب بمعصية الله الرزق لا يطلب بطاعة الطغاة لا يطلب بتأليه المخلوق يعني هذا المشكلة أنه لا يرشح نفسه لوظيفة لدائرة لبلدية آه، لمدير مصنع لمدير مدرسة لمدير لا إنما يرشح نفسه لأن يكون مشرعا آلها فنحن لا يمكن أن يعني نقر له بالألوهية والربوبية على الشعوب لا يمكن هذا شرك وبالتالي من أجل الرزق واللقمة العيش وكذا هذا كله لا يبرر أن, أن نمارس مثل هذا المزلق الخطير لا يبرر ليس من الإكراه ليس من الإكراه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب القضية تحتاج لتقوى الرزق بيد الله وما عند الله لا يطلب من معصيته إنما يطلب بطاعته وتوحيده وعبادته ومن يتق الله يجعل له فرقانا فرقانا من كل كرب ومن يتق الله ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فبالتقوى تحصل على ما تريد وليس بالشرك والدخول في عبادة العبيد بهذا أجيب والله تعالى أعلم بارك الله فيك Odgovor je glasio, drago ću, da ne možemo uzeti ruksu ili olakšicu ako ne znamo koliki je obim darure i obim, obim nužde. Ovdje se radi o tome da oni koji su sebe kandidovali, oni su, nisu se kandidovali za određen posao, za određeno mjesto, već su se dakle kandidovali, kandidovali da bi bili e, božanstva, da bi bili zakonodavci mimo Allaha subhanahu wa mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da e, nije dozvoljeno da posegnemo za pomenutim postupkom jer se ne radi dakle o igrahu, ne radi se o dakle ne radi se o prisili. Ta obećanja to samo ono što partije taguti obećavaju narodu, što obećavaju ljudima. Moramo biti svjesni da je risku u Allahu subhanahu wa ta'ala rukama da je Allah dželle ve taj koji svakome daje risk, a nisakve te vlasti nisu te, nisu partije. Stoga pitanje zahtjeva od nas e, takva da se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala, jer onaj ko se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah žele u ala će mu podariti izlaz, pa će mu podariti uzlaz, izlaz kao što kaže žele u ala, i kaže isto tako, a onaj ko se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah žele u ala će mu dati furqan, da će mu dakle da bude u stanju da razliku da odvoji istinu od neistine, da odvoji istinu od od neistine. Dakle, to, bi, e, to je e, odgovor na pomenuto na pomenuto pitanje Allah najbolje zna. Kakav je propis studiranja um, prava? da se studira ovo dakle pravo i taj fakultet prava danas. Kakav je dakle propis upisivanja na te fakultete i studiranja na takvim fakultete. هل هناك تتم شيخ أبو بصير تفضل اللاقط نسأل الشيخ ما نشتغل دودا يوجد, يوجد فرق بين الأعمال الإدارية والعمل التشريعي العمل الإداري الترشح له والتصويت فيه إن وجد بارك الله فيك شيخ واحسن الله إليك شيخ ovdje napinje draga braćo da se mora napraviti razlika između administrativnog sistema i zakonodavnog sistema. Nije isto, dakle, kada se radi o administrativnom sistemu, onda kada čovjek, kada se kandiduje, radi, na primjer, određenog posla ili e, radi, o, navodi šeht primjer, gra, e, kao gradonačelnik. Dakle, kandiduje se kao gradonačelnik. Ali se šeht napominje kada bi imali osobu, dakle, tako reći, falim osobu. Dakle, koja je to osoba, draga braću? To je osoba koja prije svega ima znanje, da zna šta je haram, šta nije haram i tako dalje, e, da ne bi nakon toga kršila Allahove želja vala granice. Kada bi, dakle, imali tu takvu osobu, e onda bi nakon toga, dakle, e, bilo dozvoljeno da podržimo i da, da glasamo, dakle, za takvu osobu. To je kada se radi o administrativnim stvarima i kada imamo, opet napominjem čovjeka, kako neko ne bi uz ovu petu i poletio nakon toga lijevo i desno, kada bi imali osobu koja je dakle, bogobojadna prije svega, koja ima znanje, pa da za nju nakon toga glasamo kada se radi o adatornom sistemu. Ali kada se radi o zakonodavnom sistemu, onima da koji sebe eh, koji za sebe kažu da će biti zakonodavci, da će propisivati zakone mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, tada onda bez ikakve sumnje to nije to da dakle, nije dozvoljeno i zato je obaveza napraviti razliku između ove dvije stvari kako se ne bi dakle pobrkale razlika između administrativnog sistema i razlika između zakonodavnog zakonodavnog sistema a ja sam dakle šejhu spomenuo da da dakle, da i šejh uh, e, Muhammed Mahdi spomenuo ovu dakle grešku u svojoj knjizi Eselatinija koja je dakle prevena i na našem jeziku. Barak Allah. Nakon te time, e, šeha Babasir au evo, nantakil ila sual in akhar, inša Allah. يعني هي العبرة ليس في الدراسة مجرد الدراسة فإنما العبرة في العمل في العمل وما بعد الدراسة إذا كانت هذه هذه الدراسة ستحملك وتؤدي بك إلى أن تعمل في المحاكم الوضعية ترافع بالقوانين الوضعية تحتكم إلى القوانين الوضعية التي تضاهي شرع الله فهي بارك الله فيك وأحسن الله إليك Dakle, pitanje bilo vezano za e, učavanje ili pak upisivanje na fakultet prava. Kakav je propis e, upisivanja na ovaj fakultet? Šejh je odgovorio da nije problem samo izučavanje tog prava, dakle laičkog prava. To nije problem, jer čovjek čita, dakle, kitu uh, batil, izučava, na primjer, isto tako, demokraciju, kako bi saznao put, dakle, e, zlik se i nakon upozorio na, upozorio na njega. U tome nema nikakvog problema. Nije problem da čovjek između ostalog, dakle, izučava te laičke bi se, e, sačuvao, upozorio ljude na njih i tako dalje, s tim normalno pod uvjetom da čovjek dobro poznaje svoju vjeru ibadet. Iz kog razloga braćo normalno nakon toga da ne, se ne bi napunio šubi kada izučava da dakle, ono što je ono što je batil. Ako je dakle čovjek e, jak po pitanju svoje vjere u smislu da poznaje osnove svoje vjere, da poznaje a, dobro akidu i tako dalje, nema prepreke da izučava, izučava nešto što je batil, a pod šta potpada, pod što potpada dakle, i ovi laički zakoni, Ali problem je ono što dolazi nakon toga. Problem je dakle u, u poslu jer izučavanje tog fakulteta, šta će nakon toga čovjek da radi? Dakle, kao advokat, kao advokat koji, na, koji će se nakon toga parničiti pred lajišim zakonima, onda dakle to, da je jedan dakle, govor bez razilaženja, tako nešto nije, nije dakle, e, dozvoljeno. Tako nešto nije, nije dozvoljeno. Da li će, da li će biti u stanju, na primjer, kaže šejh, da kaže kako će on raditi samo kada završi taj fakultet, pa da kaže da će on samo raditi na odbrani određenog dakle mazluma kojem je učinjena nepravda na vraćanju njegovog prava i tako dalje bez dakle parničenja bez parničenja pred laičkim pred laičkim e, zakonicima te reši da tako nešto da tako nešto uradi to je put koji je okružen trnjem ja kaže šeh ne želim da dam zeleno svjetlo da neko tako e, da uzme ovu fetvu pa da e, tako da dakle ovaj postupi. To kaže šeji put koji je okružen na kojem ima, kako se šeji bukvalno izrazio, puno i puno a, e, i puno trnja. Jer da čovjek kada navodi primjer, ako bi čovjek na primjer radio da spasi svoga brata koji je zatvoren u Guantanamo ili radi na tome da oslobodi svoga dakle, brata koji je u zatvoru i tako dalje, to je dakle dobro, to, u tome nema nikakvog problema, ali pitanje dakle, koliko će čovjek voditi računa o tome da ne upadne, dakle na nagazina pomenute mine i pomenute to je šeh, koje je dakle šeh uh, spomenuo. To je ono što je dakle, što je problematično u, u ovoj, u ovoj meseli, a to je ono što dobi nakon izučavanja prava gdje nakon toga čovjek radi si kao advokat, dolazi do toga da se parniši pred lajiškim e, zakonima i tome slično što dakle, e, što dakle nije dozvoljeno. To je dakle, nadam se da sam se prisjetio svega što je šeh spomenuo u odgovoru vezano za ovo pitanje, a dakle mi ćemo postaviti još jedno pitanje vezano za ovo pitanje, a sada s druge strane, e, kakav opis onoga ko upadne u neko od ovih iskušenja, upadne u zatvor i tome slično, kakav je propis dakle uzimanja uzimanja advokata, kakav je propis uzimanja advokata. Eswab šeha Bobosir je talak. Alhamdulillah, alhamdulillah. يعني هذا أخذ المحامي في حال كان السجين لا يستطيع أن ينتصف لحقه بنفسه وفي حال كان عدم حضور هذا المحامي قد يطول سجنه في حال بحيث أنه قد يمتد سنوات فوجود هذا المحامي ودفاعه عنه قد يقلل بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا Pod govor na ovo pitanje draga braćom glasi da ukoliko je brat u zatvoru musliman se E, zatvoru. Iako prisustva advokata nije u stanju da sam brani sebe, nije u stanju da prati tokove događaja, dešavanja, e, sudnice i tako dalje, što inače da e, hal onoga koji je u zatvoru i ako odsustvo advokata dovede do toga da će njegov zatvor produžiti i tome slično i tako dalje, onda u takvoj situaciji, kaže ih nema prepreke da se da uzme ovaj E, advokat. A zatim nakon toga, ako bi taj advokat rao, o ima Allaha subhanahu wa ta'ala, onda, zato i po shodno hadithu Allaha poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je musliman, da pomozi svoga brata, bio on zalim ili mazlom, dakle ako je zalim, normalno rekao, poznat vam je hadis, onda da ga spriječi od zulma, ali dakle cilj ovaj drugi dio hadisa, to je pomogli dakle, svoga brata koji je koji je mazlom i zato navodi šejh primjer kada bi ovdje e, imena, dakle šejh koji spomenu braće, e, nekoliko imena braće koje su prisutne u sobi, ako bi ti, tebi, obratite konkretno meni, kaže ako bi tebe bilo rečeno da su oni u zatvoru i da trebaš, e, da ti možeš dakle, da ih braniš, da zatim nakon toga da budeš sebe, da dakle, njihova oslobođenja ili umanjivanja njihove kazne i tako dalje, nema kaže sumnje da bi ti to e, bilo dozvoljeno, da bi ti čak više bilo obavezno jer braniš svoju jer braniš svoju uh, braću isto kao kada bi nekome da uh, rečeno ako odeš i braniš svoju braću u Guantanamo uspješ da dakle, da odbraniš i da oslobodiš skupinu njih i tome slično dakle nema sumnje da bi tada eh, to bilo da bi tada to bilo dozvoljeno da izađeš i kažeš ovi ljudi su zlumi njima je učinjena nepravda oni su nevini i tako dalje i tako dalje oni su nevini oni imaju učinu zulum i tome slično da ih dakle braniš. A sad nakon toga da li ćeš se dakle nazivati fratem ili šta, to dakle nije a, bitno, bitno je dakle da ovdje ti da ovdje braniš svoju braću i nastojiš da ih e, izvadiš, nastojiš dakle da ih izvadiš iz zatvora. Jer mi dakle živimo, kaže šeh, u vremenu u kojem nema, nažalost, šerijata i u kojima je dakle E, moramo naći dakle i rješenje kako i na koji način da da ljudi dobiju svoja prava u okrilu nepostojanja šerijata u našem u našem da e, u našem našem vremenu a za dakle, ovdje se moramo e, isto tako nadovezati a to je da nas tako kako para su ima ti taki neki tako reći advokata koji možda hoće stvarno im Allaha subhanahu wa ta'ala da pomognu određene braki i, tako dalje. Nažalost, ovdje na našim prostorima gotovo da i nema već uglavnom koji, o ljudima koji uglavnom kažem nemaju pojma o Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri o Allahovom dinu i koji takve prilikom odbrane uh, pribjegavaju odbrani na osnovu lajskih zakona se nadovezati dakle na, na ovo pitanje kakav je propis uzimanja tih takvih advokata. الحمد لله إن شاء الله أنا أجيب أجيب عن سؤالك يا أبا أسامة المداخلة الزائدة لكن دعني أوضح بعض الأمور آه، وأذكر بعض الأدلة على ما ذكرناه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقف أمام قازان ملك التتار سافر إليه من دمشق إلى يعني آه، موطنه إلى بغداد وإلى يعني يناقشه خارج مدينة دمشق كان هذا قازان في في يعني يناقشه ويجادله في شؤون الأسرى أسرى المسلمين فأعطاه الأسرى قال له أسرى أهل الكتاب فكان يجادله ويحاججه آه، في الأسرى ويغلظ عليه في الخطاب ويتكلم وكان قاضان طاغية كان كافرا لكن وقف أمامه شيخ الإسلام يطالب بأن يفك الأسرة فهذا حصل ووارد بل واجب وهذه تذكر لشيخ الإسلام ابن تيمية كأنها من من حسناته أنه وقف أمام الطاغية وأخذ يطالبه بالأسرى وبأن يفك الأسرى وأن يفرج عنهم وإلى آخره نعم تفضل ترجم ثم للحديث تتمه Barak. Allahu fikum. Uh, Šeji dakle kaže da će odgovoriti inša Allahu ta'ala na ovo pitanje koje smo dodatno spomenuli, ali želi da spomene, želi dakle da uh, spomene prije šejhu Islama ibn Semija rahme Allahu ta'ala koji je izašao iz Damaska u Bagdad i došao od uh, e, tatarskog tatarskim vladarem, tražeći od njega da oslobodi zarobljenike. I to tako zarobljenici bili od ehl kitabija, draga braćo. Zarobenici, dakle, ehlu, od ehl kitabija, to je štićenici koji, su, koji žive u islamskoj državi, koji plaćaju u islamskoj državi. Pa je, dakle, čekul sami ibn Temija, rahimu ta'ala, došao da traži od tog vlada Tatara da se ovi zatvorenici puste iz zatvora, da se ovi zatvorenici puste, dakle, iz zatvora, e, nemojte na prive, jer ovaj, ne mogu da se koncentrišem na, na, na, ovaj, na odgovor. A, tako da je šejhul islam došao pred ovaj ovim zatraži ove zarobljenike da se oni otpuste i to je jedna od e, stvari koje učenjaci spominju u siri šejhul islama ibn Taymije rahimullahu ta'ala kao da od njegovih kako reći hasenata dobrih dijela koje veliki dobri dijela koje uradio i pa kako je uradio ovaj da je učenjak rahimullahu ta'ala كذلك الصحابة عندما وقفوا أمام النجاشي يجادلون عن أنفسهم وعن حقوقهم تكلم بالنيابة عنهم جعفر بن أبي طالب لما قريش طالب بهم لكي جزاك الله خيرا Šejh nakon toga, draga braćo, spominje i primjera sahaba radijallahu anhum onda kada su stali pred e, Neđašijem kada su Kurešije poslali svoje izaslanike, kako bi ashabe koji su činili dakle, Hidžu Abesiniju vratili, vratili nazad. Pa je ispred Neđašije stao Džafer ibn Abi Talib, zupeć dakle, ashabe i stao u odbranu ashaba radijallahu, radijallahu anhu. To je dakle, još jedan primjer gdje su dakle, ashabi radijallahu anhu, to je jedan od njih konkretno u ovom primjeru Džafer, stao dakle u odbranu, odbranu svoje u odbranu svoje braće od ashaba, dakle še želi da pore ovo sa današnjim stanjem u kojem čovjek preuzme dakle tu odgovor, preuzme tu odgovornost uh, odbrane svoje odbrane svoje braće koje su uh, po zatvorima. I šejh dakle će nastaviti ima još nešto što želi da odgovori vezano za ovo pitanje. Tafadal Allah šejh. يعني مما يستدل به حلف الفضول آه، كما في قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهدت جزاك الله مع أمتي حلفا تقول سبيتي بريمير كنا بودين شيخ يسته بوستو باك إلي ساوز poznat kao hilfu al fudul ili hilfu al mutajibin, a To je bio savez koji je bio sklopljen su Kurejšije sklopile u Džahilijet. Sakupila se dakle skupina njih, skupina uglednih Kurejšija, to je još uvijek dakle, to je još bilo u Džahilijetu, i dogovorite se da neće dakle ostaviti mazluma sve dok ne vrate njegovo pravo od zalima. Sve dok dakle ne vrate njegovo pravo kojim je otrebno u kojem zalima ovaj savez kao rekao smo je bio spoken u džahilijetu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je blagosilio ovakav ovakav uh, savez, ovakav postupak. Tako da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme da ne bi volio da ga prekrši u zamjenu za za za stadu dakle, crvenih deva za za ogromno bogatstvo. Ne bi volio poslanik sallallahu alejhi ve selleme da prekrši ovaj uh, savez i ovo oko čega su se lekurešije tada još uvijek dakle, u džahilijetu. Dakle, vraćanje, vraćanje prava mazlumu od zalima koje mu je oteo, koje je pravo i tako da takav dakle, postupak, ovo o čemu govorimo večeras, odbrana dakle, svoga a, brata i tako dalje, ne možemo nakon toga da to svrstamo pod parniženje pred pod parnišnje pred uh, tabu. Kad neko dolazi kroz ove primjere koje smo navoli, naveli, neko dođe da brani dakle, uh, svoga brata iz zatvora i tome slično, ne možemo to zatim reći da to potpada pod parničenje uh, pred tabutom. تفضل الله شيخ الوصير الحمد لله كذلك يعني مما يذكر أن الصحابي عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه كان سجينا عند ملك الروم الطاغية عرض عليه postupak koji šejh navodi jeste postupak i primjer ashaba Abdullaha ibn Hudafa Sahmija radijallahu anhu koji je bio zarobljen zajedno sa svojom braćom kod e, nevjerničkog vladara, kod, kod rimljanskog vladara. Hadis od je poduži ono što šejh spominje E, iz ovog hadisa jeste da je rimljanski kralj ponudio više opcija Abdullah ibn Hudafi radijallahu anhu što je ovaj dakle sve odbio. E, zatim je na kraju ovaj kralj zatražio od njega da poljubi njegovo čelo, da ga poljubi u glavu i da oslobodi njega i njegove dakle i njegovu, e, njegovu braću zatvorenike. Na što je Abdullah ibn Hudafi radijallahu anhu pristao i poljubio dakle e, glavu ovoga kralja koji je zauzvrat oslobodio, oslobodio dakle njega i zatvorenike koji su bili zajedno sa njim. Tako da vidimo da ovdje Abdullah ibn Hudafer da je tako reći napravio i korak više, ne samo a, odbrana samo dakle odbrana svoje braće, svoje zatvorene braće koje su u, u ropstvu, već je dakle sa više pobio kra, ovog kralja, ovog nevjernika da za uzvrat oslobodi njegovu, da za uzvrat oslobodi njegovu braću. To je dakle također još jedan primjer odbrane, dakle stajanje u odbranu i činja nečega radi odbrane e, svoje braće i radi njihovog, dakle, izvlačenja iz zatvora ili, ili ropstva. Šejh dakle nastaviti sa odgovorom. تفضل الله الشيخ أبو بصير هذا المقال هذا المقال الذي يذكره أخونا الكريم مسألة التحاكم للطاغوت قد فصلنا فيه هذه المسألة وكتبنا فيها بتفصيل Šest se na kraju nadoveza, braće, vezano za riječi uzvišnog subhanahu wa ta'ala u prijevodu značenja, osim da se njih bojite tukijom, da koristite, da koristite, dakle, tukiju povezivajući ovo sa stanjem u zatvoru. Jer kaže šejh, ako čovjek, ako stanje, dakle, nije stanje u kojem je dozvoljno koristiti, dakle, takiju, onda koje je to stanje? u smislu da čovjek e, koristi, e, spoljava nešto svojim jezikom, <clears throat> da se dakle e, slaže sa nečim e, stvarima, osmijeh i tomečno, kako bi dakle ne bi na taj način uspio da e, umanji e, zulum ili pak da na taj način povrati svoje da povrati svoje o, strane zulum koji mu je e, koji mu je e, nanijeti šta znači tako še i kaže, šta znači illa an tattaq eh, an tako minhum tuqah osim da se njih bojite to jest kada se čovjek ni u vlasti eh, nevjernika pod njihovom vlašću, pa da im zatim nakon toga ispoljava prijateljstvo svojim, ispoljava prijateljstvo svojim uh, jezikom, a dakle ostaje uh, mržnja srcem ostaje i dalje je prisutna, već on to ispoljava svojim, uh, svojim već samo to ispoljava svojim jezikom. Tako da kaže šeha, ako stanje zatvora nije ovo stanje u kojem se čovjeku dozvoljava da upotrebi, tako reći, bi takije, bi ispolja slaganja sa njima u određenim stvar jezikom, da čovjek, to čovjek samo ispoli svojim jezikom, onda dakle, to će to stanje biti, ako neće biti stanje, stanje, sižna stanje zatvora dozvoljeno. To, to je dakle ono što je šeha imao reći znači, vezano za ovo pitanje, ako kaže šejh dodatno još nešto nije jasno, uh, vezano za vezano za ovo pitanje, neka dakle braća postave, pa inša Allah postavi قبل أن أجيب عن هذه المداخلة أقول كان من الصحابة أبو رضي الله عنه التي طيب. ذكرناها يقولون إنا أيوة، لنكشر في وجوه أقوام نبتسم لهم ونكشر هكذا وقلوبنا تلعنهم هذا كله لكي تدفع أذى القوم عنك أذى شرهم عنك شر المجرمين عنك إنا لنكشر بوجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم هذا في عهد الصحابة فما بالك في عهدنا نحن الطغاة الآن يحكمون البلاد والعباد فلا يمكن أن نضيق على الناس لا يمكن ترجم هذه الجزئية ثم سأجيب عن الشبهة التي ذكرتها تفضل إن kraju شيخنا نسبوتي podsjeća جيم riječi spomenutog ashaba Ebu Derdaja radijallahu anhum koji, radijallahu anhum, koji kaže zaista, zaista se mi smiješimo u lice određenim ljudima, a naša srca ih preziru. Zaista se mi smiješimo, tako reći, u lice određenih ljudi, a naša a naša srca i preziru. Dakle, to je ono što je šeh rekao, nadovezujući se na pitanje tahije, na pitanje, dakle, pretvaranja, a sada će šeh, inša Allahu, sada, dakle, da odgovori na ono pod pitanje koje smo koje smo postali. Tafadalillah, šeha, obosvišli. Alhamdulillah. فيما يتعلق آه، بالشبهة التي ذكرتها أو السؤال الذي آه، أوردته أقول المسلم لا يتحمل وزره إن كان بارك الله فيك شيخ بصير على هذه الإجابة المفصلة أحسن الله إليكم da je odgovor na pitanje, draga braćom, a to je da u našim dakle, zemljama nemamo tih ljudi uglavnom, tako da ne govorimo o nekim možda eventualnim izuzetima, nemamo takvih ljudima od advokata kojima bi se obratili, koji uh, e, bit, uh, e, ili bi, tako reći, kojima Allaha stali da odbrane braću i tako dalje i tako dalje. Pa dakle, bu, uh, čovjek nakon toga biva priman da uzme advokata koji je nevjernik. E kakav je sad, kakav je sad uh, propis, obzirom da će se nakon toga taj advokat kad stane pred sud da se brani tomno, reci na primjer između ostalog E, shodno zakonu, tom i tom zakonu, to, te i te tačke, da dakle, vraćate se na lajički zakon i tako dalje i tako dalje. Odgovor je glasio da a, e, o šejha najprije da na, a, e, nakon kufra nema više drugog grijeha, nema većeg grijeha od, od ovaj kufra. Kufr je najviši grije i zato nema dakle nikakve veze a, zatvorenih ili pak onaj koji je u zatvoru tog advokata, on ne snosi dakle grije e. tog čovjeka, tog nevjernika koji nakon toga radi to što radi u, u ovaj o, u sudnici. On dakle ne njegovi grije. Ono što je dakle bit u ovoj meseli jeste da čovjek uzme svoje pravo, da se oslobodi za to i to meslično. Šeh je nakon toga naveo primjer. Čovjek ukradu auto. I on dakle traži od njemu bude povra, da mu njegovo auto vraćeno. I oni mi kažu, dakle, mi ćemo vratiti tebi auto, ali, dakle, uh, lopov kojeg uhvatimo će biti kažnjen time što će biti zatvoren i tome slično. Dakle, u ovakvoj situaciji čovjek je zadovoljan tim njihovim sudom. Da će oni, dakle, njega zatvoriti i tome slično, jer to niki propis. I čovjek je time zadovoljan, ali mi kažemo, čovjek u kakvoj situaciji, mene to ne interesuje. U smislu kako se i na koji način vi da ja sa tim nemam nikakve veze. Ono što mene interesuje jeste da meni bude povraćeno moje moje auto nazad. To je dakle ono što što je a kako se nakon toga vi da postupite ja ne sa lobom, ja zato ne snosim odgovornost, ali normalno nisam dakle nisam uh, složan se sa uh, kaznom tome slično, jesu dakle, to uh, stvari i kazne koje nisu u skladu sa Allahom da vjerom i sa Allahom subhanahu ta'ala šarijatom, pa je še i da se namo između ostalog i primjer uh, džedda, djeda poslanika sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttaliba, kada je šao Ebraha zajedno sa svojom vojskom i zajedno sa svojim slonovima da uništi kjabu, da sruši kjabu, pa između ostalog i uzao Abdul Muttalibove deve, te je došao dakle Abdul Muttalib kod Ebraha i rekao mu, ovaj je dakle pita, imaš li kakve potrebe, šta želiš, on rekao vrati mi nazad moje deve. Pa kaže ovaj čovjek ja sam došao dakle da srušim kjabu, a ti si došao da tražiš da tražiš dakle ovaj svoje eh, deve. Pa mu je dakle Abdul Talib rekao ti vrati moje deve, a kjaba ima svoga, svoga gospodara koji ćeš ti meni vrati svoje, vrati svoje, eh, vrati moje deve. Sin mu je dakle bitel da kaže šeš da se njegov, da njegove deve budu eh, vraćene njemu, vraćene njemu nazad. Stoga da sve ono nas interesuje jeste, ono što nas interesuje uh, jeste da osoba koja je dakle, zatvorena bratko u zatvor i tome slično, da ostvari svoje pravo, a to je pravo bude na uh, vodi da ne bude u zatvoru, a zatim nakon toga čak što više šeik je spomenuo da ne zaboravim pri čovjek čak što više uzeo jevreja Kaže u tome opet ne bi bilo prepreke ako bi dakle taj jevrej ostvario ono što je bitno, a to je izlaz izlazak tog brata iz izlazak tog brata iz zatvora da Allah subhanahu wa ta'ala nagradi šeha na ovdje. Dakle, još jedno pitanje, jako dakle bitno, od strane jednog brata, a to je taj, e, kakav je propis ako advokat, ako advokat, dakle, ne može da brani braću, dakle, predpostavimo takvog advokata koji hoće ima Allaha i braću i tako dalje, da se ne poziva na, na, na, na laičke zakone i tome, ali ne može da ih brani osim nakon toga što se ovaj položi uh, zakletvu, normalno ta zakletva, brat ovdje nije spomenuo, ali vjerovatno na neko poštivanje laičkih zakona i to slično, neka mi dakle brat napomene, a ako zna otprilike o kakvoj se zakleti e, radi. الحمد لله لا يجوز أن يحترم أن يقسم على احترام القوانين الوضعية أو أي شرط باطل لكن هذه بارك الله فيك الشيخ أبو بصير أحسن الله أنا إن شاء الله تعالى أحاول أترجم بما <laughs> تعلق بذهني من هذه الإجابة المفصلة إن شاء الله وأحاول قدر الاستطاعة أترك شيئا مما ذكرته إلا ترجمته فيما تعلق بذهني إن شاء الله تعالى جزاك الله خيرا أه، شيخ إذا dakle i sami vidite detaljnije odgovorio na ovo pitanje Ja ću inša da spomenem najprije ovo što je na kraju šejh spomenuo, je, smatram da je uh, najbitnija stvar. A to je da uh, u suštini, znači, u odarima neka braća postavljaju neka pitanja koji u činjeničnom stanju i nema. Znači, šejh kaže ono što je meni znato, uh, oni ne uslovljavaju, na primjer, da ćeš ti, da, da, da, da, ti, da daš zakletu da postuješ laičke zakone, ko, ko, ko, kufre i tako dalje i tako dalje. Ne, Već ono, dakle, što oni postavljaju zakletve, jeste da ćeš govoriti istinu, da ćeš govoriti hak tako dalje tako dalje, što dakle, nema nikakve prepreke da se čovjek zakune, da će govoriti istinu i tome slično. Ali, kaže, imamo problem što određeni ljudi otežavaju određenim situacijama. Iako šarijasko pravilo glasi da e, mal e, usri usra teškoćom dolazi olakšanje, pa da neki e, ljudi sa poteškoćom dolazi poteškoća. Oni na poteškoću, dakle, doda još drugih poteškoća. Žele da o, otežaju e, o, sebi. Pa ne dozvoljavaju dakle, ove stvari da se brani, a, brate, stupi odbranu brata i tome slično, pod raznim izgovorima tahakum ila tahut i tako dalje i tako dalje. E, šeji, dakle, kao što ste čuli sam, je podigao i ostalo na kraju ton i rekao, e, a šta vi mislite da se tu, dakle, ti takvi misle, e, o nekom, dakle, govore o kufru i tekfiru, ovim meselama, ovim stvarima, a šta mislite, kaže, zar zatvor kod tagut, zar je to hotel sa pet zvezdnica, da ne znate da u zatvoru kod taguta, da samo jedan dan budeš primoran na, na, na hiljade i hiljade kufrova, da se u zatvoru kod taguta e, čovjeku suje, dakle, njegova vjera, da se suje poslanik sallallahu alaihi wasallame i rade razno razne, razno razne stvari od kufra i širka, sallallahu subhanahu sada sačuva od toga i sada nakon toga kažemo, ostavi, dakle, brata neka leži u zatvoru da se za njega ne uzima advokat i tako dalje, neka on trume taguta eh, pa gdje se dnevno čini, gdje je dnevno čim eh, primoran da, da, da čini hiljade hiljade kufrova ili da sluša kufr i tako dalje i tako dalje. Zato dakle kaže šeht u vasira se koreći one koji su tako reći cjepidlake ovim meselama u ovim stvarima i otežavaju kada su pitanju ove ove, eh, ove ovakve a, stvari. Dakle, šeht znao da nije dozvoljno da čovjek zaklinje na a, poštivanje a pa ako bi prepostavili da tako nešto dakle postoji da se uslovljava tom dakle advokatu nije dozvoljeno da se čovjek uh, zakune na poštivanje tih laičkih zara osnova, ali da se opet gledati dakle e, stanje shodno i krahu prise i shodno daruri nužni ide se na, na, na nakon toga na osnovu toga i čovjek i čovjek dakle uh, postavi a, a bez obzira da je bilo koji da oni uslovi neki drugi šart koji je batil čovjek dakle nije obavezan da se pridržava tog e, šarta ako im kaže da će se pridržavati, dakle nije dužan da se pridržava jer kao što je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallame, bilo koji šart, bilo koji uvjet koji nije u Allahovoj knjizi, on je batil. Jazakum Allah khair. راح الكهرباء عندي يا شيخ ابو بصير تنقطع تنقطع الخط. آه طيب. آه انا اكمل ان شاء الله ما تبقى يعني تقريبا انهيته من الجواب لكن أذكر ما سبق من من جوابكم بارك الله فيكم Dakle, draga braća, ne znam šta je ono zadnje što ste me čuli, ali bilo je govor vezan za šartove za uvjet, dakle, i da se postavi neki uvjet koji je batil, koji je neispravan, čovjek nije dužan da ispoštuje taj šart, pa makar bilo sto šartova, jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, bilo koji šart koji se e, ne nalazi u Allahovoj knjizi, koji nije po Allahovoj knjizi, on je batil, pa makar se radilo o sto šartova, ovaj hadis je dakle, se veže za sluša Aisha radi Allahu anha, koja je htjela da oslobodi oslobodi dakle Beriru. E, pa je htjela da oslobodi Beriru, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da onda iši kada su oslovili e, kada je njena familija uslovila neki šart, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Ti oslobodi." A koji god oni šart uslova nije u Allahu subhanahu wa tizi, takav je šart neispravan, pa makar se radilo o 100 šartova. Pa makar se radilo o 100 šartova. To je dakle ono što je e, što se veže za pitanje, mesele, dakle, advokata. Nadam se, inša Allahu ta'ala, da nam je e, še i svima nama pojasnio ovo meselu i ovo, dakle, i tekako problematično pitanje sa kojima se manje ili više, dakle, braća, braća susreću u okviru ovih zemala gdje ne postoji Allahu subhanahu wa ta'ala šarijat u ovom našem vremenu kada odsustuje kada nema Allahova dželle vala pravedna šerijata koji će suditi među ljudima u njihovim u njihovim uh, sporovima إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ما غلب عسر يسرين هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يقولون إن مع العسر عسرا عسر بعد تعسير في ضيق ضيق أكثر في عسر عسر أكثر أقول لك في ناس يهوون هذا العسر ويبحثون عنه ويتكلفون فيه تريد أن تخنق نفسك نخنق نفسك روح أنا بإمكاني بكل بساطة أقول لك لا يجوز روح أخنق نفسك خليك في السجن تخفي السجن خمسين سنة روح ممكن أقول لك هذا تحب أن أقول لك هذا أنك تبقى تمكس في السجن خمسين سنة تحب أن أقول لك هذا روح امكس في السجن خمسين سنة تحت الصياط وسب الدين وسب الضرب والتعذيب والقهر والفتنة يعني سجون الطغاة تحسبونها انت في السجن تأكل شوكولاتة وملبس وتأكل فندق خمس نجوم طغاة العرب طغاة الحكم هؤلاء في سجونهم سجونهم تظنونها يعني جالسين في فندق خمس نجوم في اليوم أنت في سجن الطغاة تمارس الكفر خمسين ألف مرة في اليوم الواحد الآن تشددون في هذه المسائل هو في اليوم الواحد السجين يشتم دينه يشتم ربه يشتم تشتم عبادته في السجن يعتدى على عرضه على شرفه لا لا لا يجوز أن تتحكم للطاغوت لا يجوز لا يجوز أن تدافع عن نفسك لا يجوز ما هو يمارس عليه الكفر يوميا الشرك والكفر شتم الله والدين والرسول يمارس عليه يوميا سجين تريد أن يظل خمسين سنة تحت الكفر والتكفير وسب الدين ونفي اللحى تريدون ذلك روحوا افعلوا يعني سبحان الله في بعض الناس يبحثون عن العسر يبحثون عن العسر هذا الذي عندي جزاك الله خير وبارك الله فيك يا أبا أسامة تفضل معذرة السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خير نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم آه، أظن أن هذا اللقاء قد يعني آه، آن على آه، آن الأوان لانتهائه فكنا نود أن نشرب قهوة مع السلامة لكن ما ندري خير إن شاء الله جزاكم الله خير إن شاء الله يعني نرجو أن تتاح لنا فرصة أخرى للقاء معكم الحديث آه، لا يمل مع الطيبين المسائل كثيرة آه، أعترف اليوم كانت المسائل اليوم يعني آه، نوعيتها آه، قوية ولها بعد سياسي وبعد عقائدي ومنهجي فكانت اليوم الأسئلة لها طعم آخر فشيء جميل هذا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم إن شاء الله نحن كل أسبوعين تقريبا إن لم توجد مشكل يعني آه، نلتقي بكم إن شاء الله طيب أنا الآن أستأذن إن شاء الله وسلم عليكم جميعا و آه، يعني ينبغي أن أخرج وجزاكم الله خير بارك الله فيكم وشكر الله صبركم علينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله فيك وأحسن الله إليك شيخنا الفاضل نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء على ما تقدمت به من الأجوبة المفصلة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع في حياتك حتى نستفيد من علمك إن شاء الله تعالى وفي لقاءاتنا مقبلة إن يسر الله سبحانه وتعالى ويعني حقيقة فقد استفدنا كثيرا هذه الليلة فيما طرح الإخوة من هذه آه، المسائل جزاكم الله خير ونترجم إن شاء الله تعالى الإخوة آه، ما تفضلتم به Šeh je dakle rekao da ćemo se ovdje večeras Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć zadržati. E, završit ćemo naše večerasnje druženje. Dakle, zaista bilo je e, samo pet pitanja, ali dakle, ova pet pitanja su nam uzela e, dosta vremena, ali su pitanja i kako dakle, bitna, draga braćom, pitanja su i kako bitno, imamo, dakle, manje ili više, kao što rekao, susrećemo se sa ovim E, problemima, tako da se ide kako trebaju poznavati ove stvari kako bi čovjek bio, što se kaže, ala bejinetin min emrihi, ala bejinetin min emrihi, kako bi znao, dobro poznavao a, e, propise svoje vjere i kako bi znao kako i na koji način da se postavi u određenoj, u određenoj a, e, situaciji. Taj šehe, dakle, se vas, dakle, draga braća, poselamio, nakon što je dobio kahvet selame, dakle, bu sanije, shvatio šeha odmah je dakle požurio sa kahve selame što kaže šeha kahvom za e, ispraćaj a ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se inša Allahu ta'ala koristimo ovim smo večeras čuli od, odgovor za šeha molim Allaha jalla wa'ala da ovo e, šeha nađe na vagi svojih dobrih dijela na dan kada neće koristiti niti metak niti sinovi a molim Allaha subhanahu wa ta'ala da Allah jalla wa'ala nagradi sve vas prisutne koji ste večeras evo dovi dakle kasnih sati bili sa nama kako bi se svi zajedno koristili sa znanjem šeha, sa njegovim savjetima i sa njegovim i sa njegovim odgovorima. Večera dakle nije bilo, nažalost opet bio sam sam, nije bilo pomoći, možda se nešto dakle zaboravilo, kada je odgovor bio poduži, ali nadam se da je suština inša Allahu svakog pitanja bila na mjestu i da smo preveli dakle najbitnije stvari barek Allahu fikum, Allah vam dao svako dobro, inša Allahu ta'ala, šehi rekao da će da ovaj naš susret postati svake druge nedele, osim ako Allah subhanahu wa ta'ala nešto drugačije ne odredi ako ne bude neki problema. U suprotnom dakle, svako, svaka druga hefta, dakle ovaj termin negdje 15 do, do, ovaj, do, do, do 10, 10 tu otprilike, inša Allahu ta'ala počinjaće naše družnje sa šehom Ebu Basirom, hafilahu Allahu ta'ala. Allah vam dao svako dobro braćo, zakum Allahum khaira. Ja se prepustim, inša Allahu ta'ala, mikrofon braći operatorima. Uz dobu Allahu subhanahu wa ta'ala da pomogne Islam i muslimana, da posebno, dakle, pruži pomoć našim braći u misiru koja se bore da svrgnu zubu i svrgnu taguta. Molim uzvišno subhanahu wa ta'ala da ih pomogne na tom putu i da uzdignu zastavu Islama ađelen, inshallah ta'ala, što prije uz Allah subhanahu wa ta'ala pomoć.